12 ikkinchi Ondan ondin hazrati ayso ularga tamsilla bilan so'zlashga boshladi bir kishi bir uzumzorliq barpo qilib atrofini chitlabdi musallash ishlash uchun uzumzorliqqa bir ko'lchak qoziribdi va bir ko'zatxona yoztibdi keyin uzumzorliqni ijoriga berib o'zi yiroq bir yerga ketibdi üzümlərini üzdığa məzgil kəgəndə, o, g'usulning bir ulushini elib kelishga qulridan birini ijorakashlarning yeniga avatibdi lekin ijorakashlar yelki qulni tutib elib dumbolab, quruq qo'l qaytirdi xo'jayin yana bir qulni avatibdi ijorakashlar uningmi bosh ko'zni yerib haqoratlab qaytiribdi keyin xo'jayin yana bir qulni avatibdi lekin u o'ldirildi. yana bir munch quldurini avatibdi ularningmi ba'zilari tayoq yeb ba'zilari o'ldirilibdi xo'jayinning yenida birli odimiy ya'ni uning suyimlik o'g'lini qopdi u o'g'limni hurmat qilar deb ijorkashlarning yeniga eng oxirida uni avatibdi lekin ijorkashlar o'zaro bu bo'lsa xo'jayinning mirosxo'ri kelinglar uni o'ldirib o'taylik uzumzorliq bizga o'ngchi qolsin deyishibdi shunda qilib uni tutib o'ldirib uzumzorliqning sirtiga so'rab ochiq etibdi bundaq ahvolda uzumzorliqning xo'jayini bu ijarkashlarni qandoq qiladi jazman ularni o'ldirib üzümzarlığını başqalağı icarığı berdi. Sizlə zəburdiki monu sözləni zadı oqumğamdınla. Tamçıla taşlıvətkən taş, quruluşunun ul teşi bulub qaldı. Bu, parvardigor tarafidandir biz uchun ajoyib bir ishdir hazrati aysoning bu tamsilni o'zlariga qortib e'tiqodligini tushangan yahudiylarning cho'nglari uni tutqun qilmoqchi bo'ldi lekin xalqdan qo'rqib uni tashlab ketib qoldi shuningdan keyin yahudiylarning cho'nglari hazrati aysoni uning o'zining so'zlari bilan tuzoq tushirish maqsadida parislardan va rimdan tayinlangan yerot podshoning tarafdorlaridan ba'zilarni uning yeniga avatdi ular kelib hazrati aysoga ustoz sizning samimiy odam ekanligingizni hech kimga yuz xotir qilmaydiganligingizni bilamiz chunki kishilarning sirtqi qiyofati bilan hisoblashmay ularga xudoning yo'lini sodiqlik bilan o'gitib keldingiz sizcha rim imperatori qaysarga bosh topshirishimiz tavrat qonunimizga xilofmi qandoq zodi bosh topshiramdiq topshirmamdiq deyishdi ularning soxtipazligini bilgan hazrati ayso nemishqa meni so'zim orqali ilindirmoqchi bo'lyapsizlar manga bir dona kumush tangi beringlar ko'rib boqay dedi pul elib kelindi hazrati ayso ulardin buning ustidagi surat va ism kimning deb so'rdi rim imperatori qaysarning deyishdi ular undoq bo'lsa qaysarning haqqini qaysarga xudoning haqqini xudoga topshiringlar dedi hazrati ayso ularga ular hazrati aysoning so'zlariga hayron qilishdi o'lganlar tirilmaydi deb qaraydigan saduqiy diniy iqimdikilar hazrati aysoning oldiga kelib ustoz muso payg'ambar tavrotda bir kishi o'lib ketib ayoli tul qilib farzand ko'migan bo'lsa o'lguchining aka yoki inisi tul qolgan yangisini amriga elib qerinishi uchun nasl qoldirishi lozim deb yozgan burun yetti okufga o'tgan ekan cho'ngi o'ylinib farzand qoldirmayla olamdan o'tibdi kayindiki inisi yangisini amriga ilib umu farzand ko'may olamdan o'tibdi keyindiki inisimu shundoq bo'libdi shundoq qilib yetinchisigacha uni elib chiqibdi lekin hech qaysisi farzand ko'may olamdan o'tibdi oxirida u ayolmi olamdan o'tibdi hamdi so'raydiganimiz shuki qiyomat kuni bu ayol kimning ayoli bo'lib tiriladi chunki yetti qindoshining hammasi uni xotinlikqa olganda deyishdi hazrati ayso ularga mundoq javob berdi sizlar muqaddas yozmalarni va xudoning qudratini bilmaganliginglar uchun mana mushundoq xatoli sizlar emasmi o'limdan tirilgandan keyin insonlar arishdiki parishtlarga o'xshash xotin olmaydi erga tegmaydi o'limdan tirilish masalasi haqida muso payg'ambar orqali tushirgan tavrotda o'qimadinglarmi ajdodlarimiz ibroyim ishoq va yoqublar olli burun olamdan o'tgan bo'lsimu tavrotdiki tikanlikning kuyishi haqidagi bayonda xudo ularni tirik hisoblab "Men Ibrohim, ishoq va yoqublar e'tiqod qilib kelgan xudo bo'liman deydi demak xudo o'liklarning emas tiriklarning xudosidir sizlar tamoman xatolashdinglar ularning munozirasini anglagan va hazrati aysoning ularga yaxshi javob dagalini ko'rgan bir tavrat ustozi hazrati aysoning oldiga kelib butun amirlarning ichida eng muhimi qaysi deb so'radi hazrati ayso bundoq javob berdi eng muhimi shuki onlig'in ey isroillar parvardigorimiz bo'lgan xudo birdan bir xudodir parvardigorim bo'lgan xudoni butun qalbim butun jinim butun zehnim va butun kuching bilan so'ygin yana bir amr bo'lsa qo'shnangni o'zingni suyganda so'y mana bulardan muhim amr yo'q to'g'ri aytdingiz ustoz dedi tavrat ustozi hazrati aysoga xudo birdir uningdan boshqasi yo'qdir deganingiz durust insonning xudoni butun qalbi butun ahli va butun kuchi bilan so'yishi ham qo'shnisimu o'zini so'ygandek so'yishi xudoga atalgan har qandoq ko'dirmi qurbonliq va hadyalardanmi muhimdir hazrati ayso uning oqilona javob berganligini ko'rib siz xudoning podshohligidan yiroq emassiz dedi shuningdan keyin uningdan hech kim savol so'rashga petina olmadi hazrati ayso markaziy ibodatxona ho'ylarida ta'lim berib yetib mundaq savolni o'tirg'i qo'ydi tavrot ustozlari qutqizuvchi masihni podsho dovudning avlodi deb turvasa qandoq bo'ludi dovud podsho o'zi muqaddas ruhning ilhomi bilan mundaq degangu parvardigor g'o'jayinimga aytdiki man sening dushmanlaringni oyig'ing ostida satkucha mening o'ng yonimda o'ltirg'in qutqizg'uchi masih Padişah Davud'un əvladı bosumu? Lekin Padişah Davud Məsihni qocayınım digən yədə, Məsih onundan uluq bulmamdı. U yədiki cəmaət Həzrəti Əyşanın sözünü zox bilən anlaytdı. Həzrəti Əysa təlim verib, mundaq dedi. Təvrat ustazlarıdın hoşyar bulunla. Ula uzun tollanı kivilib, qadiyib yürüşkə amraq kilidu. Bazalada boshqalarning o'ziga salom berib hurmatlashini ibodatxonalarda alohida o'rinda o'tirishni ziyofatladimi to'rda o'tirishni yaxshi ko'rdi ular tul ayollardan nap ilib ularning mol mulkini yavilib ondin attay boshqaga ko'rsin deb uzundan uzun duo qildi ular jazman texmu qattiq jazoga tortildi hazrati ayso markaziy ibodatxonniki iyoni yig'ildigan joyning oldida o'ltirib o'z iyonlarini tashlayotgan jamoatga qarab turardi nurg'un boylar sandiqqa xeyli ko'p pul tashildi bir kambag'al tul ayolmi kelib bir necha tilla qimmatidiki ikki tangini tashildi hazrati ayso shogirdini yeniga chaqirib ularga mundoq dedi bilib qo'yinglarki bu nomrod tul ayolning iyonisi xudoning nazirida hammanglarnikidan ko'p chunki boshqalar o'zining oshqan boyliqlaridan iyona qildi lekin bu ayol nomrat ruhliq o'zining bor yo'qini tirikchilik qildigan hamma narsasini iyona qildi